mi nastavljamo se družimo. Za one koji nisu sinoć ali mi smo imali od jedno druženje i ja sam običao vraćan da će većina ovih naših druženja biti sažetak određenih knjiga. Sinoć smo imali sažetak jedne knjige izvjetno korisne koja govori o tematici kako da se čovjek ponaša i čuva u vremenu iskušenja i smutnjima. Misleći na današnje vrijeme. Danas imamo jednu novu knjigu po meni, sinošnje predavanje je bilo više neku odgojnu karaktera, dok danas imamo jedno predavanje, ovo prvo, koje je edukativno karakter. Mi moramo početi izučavati vjeru edukativno vjeru. Lijepo je da imamo dersove gdje ćemo mi, kao i to ono što smo imali poslije sabala, svoj iman i, ajde da kažemo, odgajati naše duše. Ali to nije studijuzno izučavanje vjeri i uzimanje znanja. Tako da sam ja odlučio, tako smo radili kad smo bili u Beću, gore, radili smo jedan test da bude edukativni, jedan da bude odgojni, jedan edukativni, jedan odgojni. Tako da, možda ovi koji su sad došli, možda će i malo biti, malo uletili su u vrijeme kada ćemo raditi nešto malo edukativno, ali je to edukativno odgojno nešto što je potrebno svima nama. Pred nama je jedna knjiga koja se zove Akida, vjerovanje i ili džemata, njene osobenosti i osobenosti ljudi koji su na tom pravcu. Knjigu je napisao jedan uvaženi ali današnjici Mohamed Ibrahim Elhamed, poznat jedan šif, a knjigu je preporučio uvaženi i vas, Napisao je za nju preporučio. Zašto, braću moja draga, sam odlučio da radimo po ovoj knjizi? Živimo u vremenu, jučer smo se toga malo dotakli, kada se kao nikada do sada u istoriji islamski umet pocijepao. Do te mjeri da, od ti nekih frakcija imate frakcije koje su zaista idu po samoj ivici islama, znači ja, ja jesu islamu, ja nisu islamu. Ima neki koji za sve kažu koji su muslimani, a nisu nikad muslimani ima neko koji je bliži sredi nekome malo dalje, u svakom slučaju, ali zajednička tačka za sve jeste da svi kažu mi smo na istini. Čovjek onda postaje svemeno vremenom zbunjen. Zamislite sada nekog čovjeka, danca ili njemca uđe u islam, kaže ja ovdje budem musliman. I onda upozna neku sektu. Oni tamo se provalaju mačerima, vodu se skaču, imaju šešire, imaju neke haljine letaju po nebesima na stapovima u zraku, kaže ovo ti je islam. Hoćeš biti musliman, moraš se probadat, moraš skakat, moraš utat, moraš se valjat, moraš salto naprijed, nazad, skakat, ovako onako. Nisam za to spreman, ali raspisat ću. Kažu drugi, ne imamo mi bolju metodu, mi se lancima dupamo po ličima. Dok je prokrvaš, onda uzmiš nuž, po glavi se udaraš islam to i to istina, kao ovo istina samo. Čovjek ja ne se spasi, hoće na hiretu da uspije. I tako dalje. Znači, kako danas čovjek u tom vrtlovu, sad dolazi, imamo tamo desnu stranu, ali ja će pokazati lijevo, imamo skupinu opet koja samo sjedi, naročito na internetu, i samo broji muslima. Njima je najdraže znaju koliko ima, odnosno koliko su istirali iz Islama ljudi. Da vidimo, znači, braćo moja draga, kako čovjek u ovim teškim vremenima e, teške su doista s mnogo ti nešto pogleda, a jedan od tih pogleda jeste rasprostranjenost razno raznih tumačenja islama. Kako čovjek prosječno obrazovan, kako da može po nekim e, šablonima, simptomima prepoznati istinu od ja smatram, kao jedno moje skromno mišljenje, da je to veoma bitno. Da se čovjek u u svega toga, da ima nekoliko parametara, da kad neko počne govoriti o vjeri, tumačka, a ti potpadaš po I tako, da ima neke smjernice kako može da prepozna istinu od neistinu. Pa primjer radi od odlika sljedbenika ispravog puta jeste da oni svoju akidu, svoje vjerovanje isključivo uzmeju iz Kur'ana i Sunneta. I to je nama inšala jednostavno i lako shvatiti, ali kada pogledate određene druge sekte, onda vidite koliko se otišlo e, nekada iz tih osnovnih temelja. Da pa imate sekti koji kažu ono što ših rekli, što on usni, što se njemu objavi, i danas imate koji neki sekti objava, da dolazi. To što se njemu objavi, to je, to je vjera. Naša vjera je Kur'an i sunnet. Prestala je objava sa smrću Božih poslanika, ali i se Šeji nešto usnio, mu došla objava, je se nešto prikazalo u Međugorju. Ja ne znam čemu se može prikazati, če ne može, znači nema od toga ništa. Ili neki šeji ušao u neku jazbinu i nema ga već godinama, stoljećima od tuda, Znači to kod nas nije, u umanja izvor vjeri. Izvor vjeri je Kur'an i sunnet. Normalno, ima mnogo toga oko čega bi mogli dužiti, ali morat ćemo, pošto imam ja tu možda nekih 50 tačaka ako želim dobrati, pa ćemo, kada kažemo, malo biti. Nećemo puno tumačiti ove tačke, iako znači ima određenih stvari koji se moraju pojašnjavati u životu. Također, od odlika ljudi ispravno puta jeste i to da se trudi da slijede, a da ne izmišljaju. Juče smo rekli, kullu vid'atin dalala. Svaka novotarija je zavljeđa. I nema, znači, filozofskog pristupa. poslani kaže, svaka novotarija je zavljeđa, kaže, jes, poslani kaže svaka, ali nisu sve. Kako poslani kaže sve? Pa jesu sve, ali nisu sve. Kako to počne onda ko, ko za trojstvo? Troju, jedno, jedno, troje, pa sa jesu troje su jedno. A jedno troje, ali troje jedno. I nije svaka notarija, ali jest. I nije jest i tako dalje. Znači, od odlika puta istini jeste da se ljudi pridržavaju onoga kad je u pitanju, znači, vjera i Druga stvar jeste od odlika sljedbenika pravog puta, i to je danas došlo do velikog izražaja, oni nemaju čovjeka koji je nepogrešiv. Nemaju čovjeka u kojih se zaklinju i samo on šta rekli, samo zažmiri pokuj glavu i reci tako je. Oni to nemaju. Nažalost, veli broj današnjih e, kad kažem ovdje, samo molim da budem na svačan, kad kažem sekti tako, to samo želimo da ljudi koji su pogriješili da u dotičnom pitanju, to ne znači krenu sekta da je to neko koji je u svim pitanjima pogriješio. Možda i samo pogriješio u pitanju, ali samo da bi se shvatilo šta želim da kažem. Pa imate nerijetko ti grupacija, znači grupacija, koji sebi postavi čovjeka i ogoli glavu i vjera je ono što on rekne, vjera je ono što on shvati. Nema dalje, on je nepogrešiv, njemu ne smiješ ništa kazati, njemu ne smiješ se protiviti, samo je tu. Ne, toga nima, na pravom Dođe sad poslije toga, uvažava ili sunet, sredbi je u ulemu ko niko. Ali u ulema nije nepogrešiva. Na kraju kreva to ćete vidjeti da ulema sama to o sebi govori. I mnogi ljudi su, evo, otičemo u fiksku poglavlje, od Mesijeva napravili pauk koji, koji utemeljitelji Mesijeva nisu htjeli. Sam imam Hanife, i Šafija i Ahmed, svi su rekli, kada nađete da moj govor je u koliziji sa govorom Božeg poslanika, odbijte moj govor, uzmite govor Božeg poslanika. To je bio njihov temelj. Svi su četvorca to rekli. Sa vjerodostojnim lancem prenoslaca do njih da su to oni rekli. I onda su došli sljedbenici mezeba koji to nisu shvatili. Pa je onda poslije ima mezeba skoro pogrešio. Pa sam ima mezeba i rekao da to nije tako. I onda je samo naš mezeb je izbran. Malik je samo mi. Sve ostalo ne izbran. A ne samo naš imam i najbolji, vidim imaju hadisi, lažni koji Boži ga pofalio i tako dalje. Znači, braću moja draga, a tu da ne govorim, to je a da ne govorim sad tamo uh, šije i ostali koji imaju nepogrešivi imame, koji su nepogrešivi i koji tako dalje, znači toga u sljedbenicima pravog puta nima. Pa to se spušta i na niži sad nivoje, pa imate male neke skupinice, pogotovo i sad internet skupinice, oni uzmu jednog sebi autoriteta koji ima autoritet, neđe u magaziju, u podrumu, za njega ne zna niko i to je nepogrešivi ali. Istina se ravna o njemu. Ako se potrefiš sa njim, ti si istini. Samo se sa njim razižeš jednu u pitanju, ti si ili si nevjernik, ili si tako, ti si, ili si tu početi neku plakavatu što ima u viška, na šta da, da će nešto. Uglavnom nešto ćeš biti. Sam nisi na istini. Zato što, zato što nisi kupotini, nisi u magazi, nisi na isti. To nam pravi puno problema. Zato je veoma bitno da shvatite činjenicu Nima ne pogriješi Nije nepoštovanje u Lemi da ti kažeš dotični ših je pogriješio, ali sam Ko to može kazati, Neko ko, ko doliči da kaže sa lijepim edebom. To, je normalna stvar. Govorit ćemo sutra ili možda s nekom dersu. Imam šafija se raspravljao sa jednim e, pa nakon toga što ga je vidio, kaže, dragi mi brate, Nemoj, kaže, da nađeš u svom srcu nešto što se nismo na tom pitanju, kaže, dogoditi. Zar, kaže, ne može biti da se ne složimo na tom pitanju pa da ostanemo braća. Znači, nismo ono braću malo da se ukaže Alamo na njegovu grešku. me znači, vremena Božih poslanika sa jednim ljudima ukazivali na nešto što su smatrali da je neispravno. Sa edebom, na lijep način, i to, kad dođete danas nekad, kad kažete, ja od određenog mezheba ne uzimam ništa, prvo što treba, a ili si ti pametniji od tog našeg imama? Ali ja sam rekao, taj imam nije ne pogrešio. Nije ovo, nisam ja prvi nakon 1200 e, godina koji sam rekao, ja se sa njim ne slažem. Kroz istoriju Islama već mnogi učenjaci, većina mu rekla, mi se ne slažemo s tom, pa zašto ja ne smijem to me drugo grešim? Zašto me praviš da moram samo razmišljati ovako? Ne bi da navodim, ubiđen sam da mnogo od vas ima dovoljno primjera, danas imate određene i velike, velike grupacije ljudi uzmu jednog alma današnjice, stavi njega tu negdje na krov i ne možeš drugčije shvatiti islam i iman istinu osim kako je on shvatio. Ne pogreši. Znači, moja draga, to je neispravno. Idemo dalje, zaista onaj, ima puno vremena onaj stvari koje želim da spominjati. Od odlika sljedevika pravog puta jeste da puno pazi i poštuju i respektuju se prvu generaciju, prve generaciju. Ne ko što je naš bracev imamo u jedne prilike kada je u na televiziji spomenuo da imamo panife, sene i da pripada prvim generacijama, pa su se neki začudili, neko znali što informaciju, braću moja draga, imaju meziva, pa to su sene. Ako oni nisu sene, ko je sene? Kad kažem riječ sene, i od toga je došla riječ selefija, koja je nažalost postala toliko negativna, Prve generacije, to su selefi. Sletnici pravog puta, iako ne smatraju, znači da je neko ne pogrešio, ali izuzetno puno pažnje posvećuju i poštuju prve generacije, pogotovo one generacije za, čiju vrijednost postoje validni argumenti kao što su Adisi Boži nekada je rekao najbolja generacija je moja generacija, pa oni nakon njih, pa oni nakon njih ne smatram i ne pogrešim, ali njihovo razumijevanje vjere je uvijek prioritetnije i daje mu se prednost na našim e, svatanjem vjere. Njihovo svatanje vjere je prioritetnije nego naše svatanje vjeri, zato što su oni bili blizu perioda Allahog poslanika ali se za a sve što se bliži poslaniku svakako kao što je voda, sve što je bliža izvoru, sve je čišća, a sve što je dalja, sve je veća mogućnost da se onaj on nečisti tako i taj islam i kroz generacije, generacije koje su bile blizu poslanika i koji su uzele od onih koji su uzeli poslanika direktno svakako da su to najbolji satani i stoga zaslužuju poštovanje i respekt. Ja sam nakon navodio neka kroz da su prve generacije od ashaba i drugih bili indolentni prema islamu kao mi. Islam se ne pomakao iz Medini. Ali oni su shvatili bitnost dostavljanja vjeri. Pa imate ashaba koji su ukopani pod zidinama Istanbula. Zato što su oni shvatili da vrijedno je živjeti u Medini, ali je puno vrijednije dostavljati istinu. I stoga, stoga oni zaslužuju veliku pažnju. I zato ćete naći opet u određenim sektama najgora generacija, kaže na planeti, su ashabi Božih tu ti sjediš na granu i mrežiš da spadniš. Razumno, razumno. Zar je moguće da je Allah poslao poslanika najgoroj generaciji na planeti? Allah za i kaže Kuntum hajra umet, vi ste najbolji, vi ste najbolja generacija koja se pojavila i dođe onda neki filozof kaže ne, on su najbolji. Ima, kaže, samo šest ili sedam koji su ostali ovo, ostalo sve su murtedi. Temeljem, ja te I to kad ti dođe, zato sam ja rekao na nekim predavanju, dođe ti čovjek i počne samo, samo negativan miris u svojeg Beku. Na njega veliki X, voz, nemoj da te vidi, neću to onda pričam, ne znam te. Ne... Tako se, ta, tako se braću moja draga, na ne rješavaju. Mi ne smatramo Ebu ne nepogrešivim, ali za nas danas ne preostaje ništa, ništa, zapamte, osim spominjata Save po dobru. Ko smo mi da mi sad kažemo, ja se ne slažem se u Bekrom, molekulom, mušicom, letaj bolan širok ti dunjalu, postav se u Bekra, hoćeš otići zbog jedne riječi u džehennem. To je najteži čovjek u umetu Božije poslanika, ali se se rad, i nisi našao ni što drugo da, da, da prospaš svoj džehennem neznanje, našao se u Bekra dina. To su temelji. I ove temelje, znači ovo su šabloni. Dođe ti čovjek i počne pričati, ima neki tam nepogrešivi šir. Razligu na bimi, voz. Došao neko počne dirati tegu Bekra, u Omera, u Ali, u Osman. Voz. Kratko, šablon sebi imaš i tako ćeš poznat istinu. A ako ti ne počneš, a čekaj, da ode da malo... Voz. Daleko ti kuća od moje bila. U istom gradu neće stanuti, u istoj državi. Smrtiš na cijelom dunjalu. Savršena stvar. Također, činjaci, e, sljedbenici pravog puta ne, ne zastanjuju, već u mnogim pitanju uzmi sredinu. Pa primjer, radi u samo nekoliko primjera, oni objedinju između znanja i ibadeta. Vi imate ljude koji se nekada sredoči samo rim, rim, im, informacije, informacije, ali niti toga nima u Ili obrnuto. Samo radi, radi, radi, nema znanja znanje i praksa. To je ono što je objedina prva generacija. Ili u pogledu odnosa prema Dunjavu, Imate skupina koji se dopisuju islamu, ne, ništa od ne treba. Samo se neđe zabi u neku potkupovnu tekiju, dobar tespi, naći što možeš duži, ako ima, znači onaj sa nekih 1680 globaka, i sjedni zikri, ono faktički je propisano doće, tu, Imamo drugu skupinu koja zini na dunjalu, samo dunjalu. Treba klanjati, ma nemam ja, kaže, kad klanjati, sad sam ja zinu da napravim kuću. I tako. Sredina je ispravna. Dunjalu, čovjek ima svoje dunjalučke potrebe i treba zanimati da ide i treba da radi. Ali isto tako, znači, ima i afiret svoj sred. I to je, to je odlika pravog puta. Znači, da badete, ali da dunjalučke ukrasi. Znači, poštanik je bio poslanik, volio je miris, volio je žene, volio je lijepo jelo i tako tu je Allah stvorio za nas. Uvodledi halaka lekum ma fil ardi džemija. Suri Bekara kaže, ono sve što je na zemlji, to je Allah vama sve stvorio. Osim onih par izuzetaka što je ne može alkohol, ne može svinjetina, to su mali izuzetci, ostalo je sve tvoje. Zašto da se ne može lijepo auto? Zašto da ne može lijepo odjeću? Što moram biti pocijepan? Što moram biti nepočešan? Što moram biti trunđa? Što moram biti čupa? Znači, slijedi se fino, iziđi u narod, što moraš sakrivaš, što moraš biti u nekom čošku, pali vas svjetlo, molan, što je džaba Nikola Tesla izmislio sijao se, vam, pali sebi, malo progledaj, što ćeš uvijek u mraku, tamim, otiče ti vi, malo progledaj, progledaj, iziđi na, na svijet, upoznaj se sa, sa ljudima. Šta se postiće, ako budiš neđu uvijek u nekoj magazi i samo tu se ščučuješ kako koštenjajima? Ustani, diši. Također, sljednici pravog puta objedinjuju između žestine i blagosti. Opet imamo skupe grupacije. Imate naše braći, sad Amidžić, Tetić, Dajić, na onom duzu, blizu, neće se. Ona, Vivi, ide non stop ovako skupljenim očima, ovako namrkođen, u njega samo imaju ajeti i hadis koji ukazuju treba biti žestok. On, on nikad u životu nije prošao jedan hadis da je Boži poslanik rekao nije blago zbila, nije ćemo da tu sva nije uljepšala. A ne taj, on te zbirke ne čita. A u njega taj hadis nikad nije došao na reportovanje. U njega samo ima budite čvrsti, budite žestoki. Imamo opet druge ljude, on je uvijek sve mi, sve on sve ljude mi. <laughs> Ja, ovaj je, ovaj on Boga, moraš nekad biti lud, a moraš nekad biti blag. Ako samo uzmiš jedan pravac, belaj. Tu je sljedbenici pravo puta su to Potom mi se poznaje da kada treba da budu blagi, blagi su. Ali kada treba reagirati, kada je vrijeme borbe, kada je vrijeme žestinije, kada je vrijeme, znači bojkota, vrijeme bojkota, vrijeme žestinije, kada se krši Allahove granice, tada moraš reagirati, tada moraš pocrveniti, tada moraš se naljutiti. Kao dokaz imana u tebi. Ali, znači, treba vagati između te dvije stvari. Ne samo uzeti jednu. Također, oni su, s iz puta, su objedinili između razuma i između emocija. I nekada znate, zna se da umet prolazi kroz teške momente i onda ljude ponesu emocije. I onda pričaju ovjeri kroz emocije. Treba, bau, u, mu, u. Čekaj, polako, spusti se na zemlju. Emocije imaju mjesto i granicu li emocije idu. Ali kada počneš pričati o i o propisima i o strategiji umeta, tu nima emocija. To moraš biti ovlađen i malo kutni glavu frižidije, 24 sata, malo uključi, zamrzivaš tako malo smrzni da se malo ovališ. Jer to radi se o umetu, radi se o ozbiljnim pitanjima kad moraš imati dobro hlađenje, antifriz da dobro obradi. Emocijama tu nije mjesto. Imate ljudi, u njega je sve po emocijama. Pa vidite šta nam radi, pa, oni, pa vidite šta su ovdje uradili, pa vidite šta su ovdje uradili pod emocijama. Jučer smo spominjali onaj slučaj on je revolveraša po Sarajevo gore što spucak po ambasadi, kao pod emocijama, vidite šta nam radi u Afganistanu, vidite šta nam radi u Afganistanu, i onda za 15 dana nisam dobio paket od 10 maraka, ja izlazim iz svih vehabijskih sekti, brinjem bradu, neću više biti muslima, neću ništa. Do jučer te brinulo stanje umeta Afganistana, danas za 5 maraka prodao čitavu planetu. To nije za emocije. emocija vidi, staješ mira, plaćeš, <clears throat> što si proučio ajete o kojima se spominje džennet i Ti stvari tu nije mislo za emocije. Muslima, rećemo sad jedno od isto dobro krajanje sunneta i pravo puta, jeste da i boli stanje umeta. Ali to što i boli stanje umeta, to neće biti razlota da, pravi prekršaj. Boli i stanje umeta, radi koliko mogu, pomažu koliko mogu, ali opet sa pravilom. I zato, znači, braću moja draga, veoma je bitno u vjeri obuzdat emocije. Obuzdat emocije. Također, od odlika zemljika pravog puta jeste da su pravedni. U svakom pogledu. Evo najviše vam nekoliko primjera, imate ljudi u današnjem vremenu. Ja sam učer navodio primjer. Znači, ljudi veoma lagano e, izgovaraju riječi, veoma lagano čovjek čitav život proveo radi za islam. I pogriješio jednom, dva od pet puta. Ok. I dođe čovjek i samo vidi tu njegovu grešku. Tu je nepravda. Ne kažem, ne pogrešio. pogriješio, Ali čovjek već radi 20-30 godina na... Evo, ja sam neki dan gledao jedan dokumentarni film. Posjećao sam instituciju Šeha Huseina, njegovu organizaciju, pa su nam pustili jedan dokumentarni film o šehu Kaže, od momenta kada je počeo držati dersove, kada je umro njegov šeh Abdurrahman Sa'di, autor velikog jednog tefsira, njega je rekao, ti si od danas Muhammede mjesto mene, od tada kada je počeo držati dersove, do kraja njegovog života falo mu još tri mjeseca da napuni 50 godina čovjek držao dersove. 50 godina. Priča nam njegov, jedan od najbližih učenika, znači koji imao kod njega posebne dersove, kaže jednom je se šina zbolio tri dana, nije dolazio u džanu držati dersove. Kaži, njemu je toliko bilo teško, mu kaže, dođemo u, u to on se trese, pa ljudi, šta ćemo, tri dana da drži u dersove u džami. Hajde, kaže, ako nešto donesete knjige ovdje kod mene, ja ću na krevetu, čitati, sam ne, mož, ne mogu stati dersovi nikako, 50 godina. I dođe taj Usejmin koji je veša, koji je insan, nije, nije svijetac. Pogreši u sto pitanja, ne u jednu, u sto. I nekomu zaboravi 50 godina rada za islam koji nisu samo bili dersovi. Kao što znate, dobre su njegove pomoći za muđahide i za organizacije i za institucije, dok je danas njegov ilm dostigao u svijetu i dođe neki siroma, Allah i najbolji igret siroma. On, on nije neznalca jer on je sam siroma, zato što troši svoja djela bespotrebno. I tuči šim se, čafi, tadu, munafi, sunet njihova odlika je umjerenost. Niko ne kaže da je u sebi svijetac, niko ne kaže da je nepogrešiv. I s druge strane, ja znam ima ljudi o kardavi. Sam mi reći kardavi, on je goma kosa pošli On tako sa kardinom 15 minuta priču kardavi, on se mu ruma čiša. Kako kosa narasta? Ne vidi onda i taj čovjek ikad kad životu radio o on je rekao da se ne smiju rušiti kipovi u Afganistanu. Dobro, jel' u on nije melek. Ali kako možda gorev čovjek 40-50 godina radi za ume, daje fetve, sikira se, brine se, drži hudbe, komentariše, daje svoj glas. Alat ili pravda, ti kažeš taj čovjek ne, veda nikako. Če, gdje je tu adri? Poslanik je Buhrere došao i čuo ratni plijen, šeitan došao i kaže, Buhrere kad proučiš pred spavanjem, u kursi, to ćete čuvati do sada. Kaže, možemo sam i sada kada je ovo Istinu ti rekao, kaže, on inače laži, ali ti tada rekao istinu. Od šeitana se uzima isti, prema šeitanu se pravedni. Subhanallah il razim, prema ulemi da ne budiš pravedan. Ulema se razlikuje, neko je pogriješio sto puta, neko hiljadu, ali opet ostaje njegova, njegov ihtiram ulemi, ihtiram njegovog džuda, ihtiram njegovog truda, ihtiram njegovih godina i tiram to što je musliman. Poštuj ga samo što je musliman. Gdje je musliman? Je li stari di ili brada? gdje je poslanik rekao, nije od nas onaj koji ne poštuje starca u islamu. Evo nemoj da rekamo Kardavi nije Ali. Kažem, on kaže, ali on je musliman, on je, on je naš djet. Zar ne, zar ne zaslužuje pažnju? Znači, i to je, braćo moja draga, odlika je sunneta, Sljedenika istine Od nevjernika kad vidi nešto što je, što je Allah Žešanu kaže وَلَا يَجِدِ بَيْنَكُمْ شَنَآمُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُ إِرْدِلُ To kaže što nekog ne volite, zbog njegovog vjerovanja. Nemoj da bude razlogom da ga, kaže da mu nepravo napravite. Ne vjeruje čovjek. kod nas dođu i ovdje čujem imati virusa, smiješ ukrast od, od nevjernika. Po kojoj vjeru, po kojoj mezhebu, po gde mi reci imali na planeti u 1600 godina Ali da je to rekao da može. Ali mrsko tebi radi ta Biblija, to šta je problem. I potrebno se nečije tumačenje islama u podrumu sa tvojim protjevima, kaže, možeš drpit, a pa gdje si prije bio čoveče, ja toliko bauštila radim, toliko sam uradio postati lakše bi bilo kraš Ne, pa to je nepravda. Islam poziva pravdi. I prema nevjernicima, apsolutno prema muslimanima pravda, prema ulemi pravda, prema vratu muslimanu pravda. To je odlika, to je odlika, braću moja draga, središnjih puta. Čovjek pogriješio, kaže na grešku. Ali priznaj njegov fadr, priznaj njegovu vrijednost, priznaj njegov, e, njegov trud koji gradi. Ja znam, vama ja sam se znam na jež, dođem mi brat. Kaže, sjedio sam u društvu sa našom braćom, s bradama, kaže jedan od njih, kaže, Safet je najveći rušitelj davi, kaže, na Balkanu. Safet Kuzović. Rekao, Mrki, pa jesi ti išta reagovao, Mrki? <laughs> Kaže, nisam. Pa ti tebe neko treba ubiti, tebe treba to ako mugla urokiti. Jesi ustu, jesi mu <laughs> puštu, jesi išta reku, Nisam to pa ja pomigla tvrdi. Čuj, ja nekim Safet Kuzović te pogrešio, ali čovječe ima na planeti čovjeka da toliko radi za Božju vjeru. Sam rekao, taj čovjek će od vas koliko priča na telefon ljudima dajući fetve i savjeti. Koliko čovjek putuje, njegova auta da znaju plakat, ona bi plakala, a vi bi, sva cesta bi bila mokra, kada ga prođe ti bi znali tuda prošao, koliko on gonja ta njegova kola i džega se na planetu sve nije. Njega na svim graničnim prilazima znaju, na svim od kartama, svi ga znaju, svi, koliko čovjek hoda. A nije ne pogrešio. Pogrešio jednu, dva, sto puta, okine. Kako može zaboraviti sam njegov trud, sam njegov ilm? Znači, nepravda ljudi koja izlazi veoma lako iz usta, odlika je mislneta, odlika sredbenika tu jeste da su pravedni. Čovjek klanja 50 godina, nije digao ruke u namazu i dođe čovjek kaže 50 godina džaba klanjaš. Dragi Allah, ima li tu pravde, ima li tu, ima li tu mozga, ima li tu išta, ima li tu ilma? Najbliži nepravda. Zato znači pravednost, braću ovaj također, oni su, sljednici prvog puta su u pogledu prema ulemi, znači dotak smo samo da tu išli, završimo kao tačku, zauzeli sljedećni put. Ulem cijeni i poštuju, ali isto tako ne smatraju ni pogrešenje. I to je pravilo. Ulema nije nepogrešiva, ali se poštuje zbog ima i zbog vrijednosti, zbog znanja koji posjeduju. I rekli smo da imate sve koji kaže, imamo imame koji su nepogrešeni. Ima, kaže, penzije nakon skače, na glavu, ništa skraće nad glavu, crno, bilo samo kako imam, kaže. Imate drugu skupinu, nema u lemi. Meni neki dan jedan brat pita nešto za neko pitanje koji je sad savremeno škatljivo. i pita me za svog tog nekog rođaka i kaže, pa on je meni rekao da tebe pitanje, to tebe koliko toliko poštuje, nije on sto posto poštuje, ali eto tu, možda ako mu dadiš ono kakav njemu baš je poštađen. Može li on to i tu u Rekao, tako i tako ja pojasnim. I kaže, sad taj što mene pita, govori u tu kaže, on meni kaže, šta će nam ulema? Zar nije ja Allah rekao, rata, to i to, veli, to treba komentarisati. Nema kaj u islamu, što će ulema što u islamu? Ja rekao, polarno, medvina čovječe, nije u obični grizdivi, on je polarno, što će ti ulema? Što će ti na fakultetu profesor matematike čovječe? Što ideš na instruktora kad voziš auta? Što ne učiš sam vozi čovječe? Pa da, za zero kao da lađe do Rilinu, a tu treba instruktor. A instruktor da voziš kurani, da voziš sume, to ne treba. Zažmiri i gruhaj. Tekfiri, tumači kako hoćeš ne zna, ja, Allah, se zaknijem ako znate na broja četiri stvari koje pare avde sa dokazima odrežnih glavu. Ali znate, ne treba tu gledati. Ješto ti Allah da u nešto što niko tu nije tu. Džava nema svjetla islamske knjige kad bi se poredali, šta su se muslimana pisali. Znači, ne vako da se pozidao na poredak knjige, nego ovdje da se vako jedna na drugu ne mogu stati, stati u, u prostoriju. znači, svi oni sad gubi što su oni pisali u islamu, pa što što ne treba nam ulema, svi oni ljudi kroz ili često gledaju, ti sad došao i ti pa nešto će nam kaže nema. A tebi ne treba zato, Allah ne bi znam možda nisi, ko što jedan, jednu ne, Ibn eh, ili Hanbelijskom učenjaku, došao čovjek i kaže, ši, ja sam, kaže, malo prije skočio u lijevu pravo skočio još u podvodu i isišao i kaže, ja nisam veli siguran da, li je da mi je voda pokasla sotiru. Bio pod vodom čovjek. Veli, mogu ja klanjati, ne mogu, nemoj ti klanjati, kaj ti si luda, bibi, tebi ne trebaš uzeti. Na tebe se ne uzeš, nije pa Ti si već luna čovječe. Ja mu ovima ovakvi kažem, kaj tebi ne treba ulema, stvarno ne treba, ti si luna, na tebe se ne odnosi ništa. Što će ti ulema? Ti rala ne bi zna tebe, Allah nećeš ništa na svojim danu pita, ti si nezaslavno čovječe. Pa Boži poslanik kaže, kalem, kalem, pera su kudinku tri osobe, jedna je od njih brutalna. Niste Jeste, i tebi ne treba ulema. Nima potrebe, jeste, pravo se, lupa i glavu Da vi izbijaj se gled glavu. Ehli sunne poštuju ulemu, ali ne smatruju pogrešim. To je znači razlog. Također, od odlika sredbenika pravog puta jeste da se ne pripisuju nikakvom nazivu osim muslimana. Eventualno, da bi se nekad razlikovali od nekih drugih frakcija, kažu ehli sunnet. Ehli sunnet, sljedbenici sunneta poslaniku, ništa više. To nije znači nešto e, kad ljudi kažu mi smo habešni, mi smo ovi, mi smo oni, mi smo Alevije, mi smo... Pripisuju se, mi smo e, Maturidije, mi smo... Znači, pripisuju se čovjeku. Ehli sunnet se pripisuju pripisuju se islamu i kažu mi smo ehli sunnet, mi smo sljedbenici sunneta. To je njihovo ime, nima i drugog ime. Zato kad doći vidjeti kada čovjek, mene prije par dana zove jedan brat iz Švicarske, kaže, razgovarao sam, neki me zovu u neku struju, kažu, oni su jedina planeti istina, neki habeši. Rekao, a vi dosta ime Sibeta što, su, što se pripisuju Abesini. Eto, to ime dovoljno se makar rekli Mekelije. Pa ja bi nekako možda nekad u životu rekao, pa hajmo za njima Mekelije, među kućavi kruži. U Havešu, Haveša znači Abesinja. Pučeš u Abesinju, Allah te uputio na pravi. Rekao, dovoljno je da što ode u Abesinju. To je, iako nije ništa kao Allahova zemlja Abesinja. Prošto ono kažem, ehli sunnice nema nikakvih nadimaka. Zato kad te neko dođe iz ovike, i e, kod nas ćeš, imamo mi ime, imamo mi plakat, kako? Nešto tu smrti. Nešto tu smrti. Može smrt puno, može smrt malo. Sodi znači šije, rafidije, ovi, oni, tako dalje. Znači, onaj, kako se zove, to su sve nadimci što ukazuje, pa dobro, baš što niste, što niste vi vam. Zašto morate imati posebno neko ime? Ne, ime nekog čovjeka koji je e, podigao tu ideju. Zašto njemu se pripisivati? Zar nemamo Kur'an i Ovo je naš nepogrešiv, eto vam Također, od rahmeta Allah tala prema sredbenici istine jeste da se sredbenici istine ne razilazi u krucijalnim bitnim pitanjima, pogotovo pitanjima akidi. Zato kad ti dođe čovjek, jučer smo to spominjali, kad ti dođe čovjek i počne pričati o e, ljudanju temelji, stvari odmah, x i završena stvar. Dođe čovjek i ono kulturno, pa eto, jeste Bubekri je bila ali mi njemu nešto zamirimo. To se nema ljuljanja, tu se doda ne možeš to poljuljati nikako. To je mrtva ploča koju kad mogu na nju vas atomsku bombu, odbit će se od nje atomska bomba. Znaš da je jest sve je to fino, nje vama crveni, korput i sve, ali samo fali dvije trećine. Voz. Voz. Znači, braću moja draga, temelji a akida ehli da iako e, se u fikhu u pravu mnogo razišla, zato što je to Allah tako dao i u tome je rahmet i milost da se umet razišao, ono, pa nek uzme ovo mišljenje, nek uzme ono mišljenje i tako, to je ok. I to treba tolerancije široke grudi, da imaš čovjek, ovaj diže ruke na vas, ovaj ne diže, ovaj rekao amin, ovaj nije rekao amin. Znači, to muslimani kroz u početku istorije nikad tome nisu obraćali pažnju. Poslije kad su ljudi došli, onaj počeli snije, poslije mezeve isforsirali su ta pitanja početku, ja vam kažem, neko neko donese vjerodostojan hadis gdje je Boži poslanik vizu ruke u namazu. Ashabi su prenijeli svojstva namaza Božih poslanika u najveće tančine. Do te njene kaže, mi smo gledali kad uči suhanike na početku da mi će bradom. Znači, asde. A nisu prenijeli gdje je vezu ruke. Zato što im to, to im je bilo nesporedno pitanje, manje nego sporedno pitanje. Nema vjerodostojno Neko ono kaže, veže se na prsima, kaže imaju dva, tri hadisa koji su svi pomalo daiv, ali kad se ojačaju, on na prsima. Jedni kažu na pupku, jedni kažu ispod pupka. Niko nema vjerodostajan hadis. Niko. Zato što prve generacija sada tu nije uopšte bitno Allah ekber da plaćeš pred Allahom, gdje ruke, to ti je znači nebitno, sto posto nebitno. U nas ti je to rešeto. Gdje si stavio tu si? Ja znam kad ja ovako što je i mi ta odajem, ne mogu se nikad kamuflirati, ja sam dosta u munafički, kamufliram, obučem francusku kapu, gore, dole, slažim nešto, gore, dole, tamo, vam, ali ja kad dođem u mihrab, ako Allah akvers, moram spust ruke, to ćete odata nigdje ako si stavio napupak, nisi, a bibi, a nefija, nema te nisi ti naš, ti si nova vjera, ti si novi mjesec, nema, od tebe se ništa ne tu se gledi, u neće Allah opravo, ne počinje od neki, gdje se Jesi li da divno uši, da nisi da divno? I, i pričaj ti svoj islam, čače, svome, ne ima od tebe ništa. Mora, on, i on stane i gleda, jesi ti da divno, jesi ti, jesi ti, Nisi, ne vežemo se, ne ćemo, gospodine, još sam si. sam spreman ako treba i pikski i akidijski pričati na tu temu puno, ali tu ne znanje ti ljudi. Ali ti govorim, znači, govorimo o ovom momentu. Znači, tu pik koji je isforsiran, previše u određenim pitanjima i tu ima prostora i tu treba ima široke prsi, široke grudi. Ali akida je sunneta, alhamdulillah, osim u možda par nekih pitanja, Ebu Hanife, Malik, Šafi, Imam Ahmed, znači i Senef, imali su akidu jednu u pogledu Kur'ana, da je to Allahov govor, u pogledu Asraba, u pogledu supruga Božih poslanika, u pogledu imana, u pogledu... Oko toga nema znači da se ražemo. Hvala Allahu I Zato kažem, kad dođe neko i počne ti ljuda nešto što je, znači na čemu su četiri meseca u pogledu, ako ide, iks, bježi čoveče, im i previše tu. I veoma je bitno napraviti razliku kada vam dođe, eto ja sam malo, pošto je to bilo i novih dana, razilazenje sa šijama, nije razilaženje fiksko. Razilaženje sa šijama je razilaženje akaratsko, ideološko, vjersko. I znači, nije isto čovjek kaže, pa dobro, ako smo onaj, ako dozvoljavate da na, na u Bosni djeluju neki drugi ljudi koji nisu istog mezeba kao Hanefije, treba dozvoliti ovim ljudima. Ne treba im dozvoliti nikak, kako će im dozvoliti, jer to razlika je da čovjek dođe i kaže ja klanjam, dižem ruke i stavljam je ovdje. To je fiksko razilaženje koje se toleriši. Ovo razilaženje, neko kaže, Kur'an nije autentičan, nikako se ne toleriši, nikako. Nikako, nema, nema prostora, jedan posto da se može tolerisati. I velika je, i mi to moramo razložiti. Šta je razilaženje gdje se možemo tolerisati, šta je razilaženje gdje nema pristupa nikako. Također, Ja imam dosta stvari, vjerujte. Prvo ja sam knjigu skratio. Pa sad opet u toku gdje skraćujem, preskačem nešto što mislim da vam neće biti puno potrebno. Jedan odlika sljednika pravog puta jeste da ih brini stanje umeta. Vi vidite, znači, onaj, ali opet u tim granicama onoliko koliko ljudi e, mogu u ljudskoj moći. Imate ljudi koji palilo, gorilo, gorilo, gorilo, ništa te spih mene ne interesuje ništa. Od odlika pravog puta, središnjeg puta, jeste da čovjeka boli kad vidi da, da se nešto dešava njegovi braći, bez obzira da li bili. Da li bili na drugom kontinentu, da li bili u istoj državi, da li bili u drugoj državi, da li bili crni, bijeli, znači to ga ne interesuje. Jedino što ga interesuje to su njegova braća muslimana. I to je od odlika e, znači, e, ljudi koji su na pravom putu. Također, od odlika Simika Pelfuta jeste da puno radi na tome da ujedini Muslimani iako nekad se tim ljudima pripisuje da oni cijepaju muslimanske safove, a nije tačno, oni radi da se muslimanski safovi zbiju. Ali je problem gdje? Kad ljudi kažu, hoćemo mi da, se, da zbijemo safove, ali evo, hajmo zbiti safove sa nekim ko kaže, ko kaže nije Kur'an autentičan. I kaže, es bi safove, ne mogu ja tu zbiti safove nikako. Ja taj saf nikako, neću taj saf nikako. I onda kaže, pa vi ste problem, vi sad nešto, nešto sad, vi nećete jedinstvo muslimana. I zato znači sljedbenici istini od početka prvih generacija do današnjih dana su najviše se trudi na tome da ujedini muslimani. Evo ja ću vam jedan mali primjer, e, samo, e, eto, znate da sam ja, par puta smo svojim predavanjima ono pitanje, čovjek Ikoš u džami, ne znaju ljudi za dizanje ruku, da li treba dizati ruku, ne treba, pa sam ja vraći citirao Fetvu Bin Baza, koji je iz Saudijske Arabije, koji je hambelijski mezem gdje se ruke u namazu dižu gdje je to normalna stvar, pa on ljudima u Saudijskoj Arabiji kaže ako odijete u džami da ljudi ne znaju za to. Ali zašto navodi cilj? Kaže, da bi se zbližila srca muslimana, ostavite te, kaže, pohvalne stvari, ostavite amin, ostavite dizanje ruku na mazu, da bi se, kaže, zbližila srca muslimana. To je, to je, to je bin koji nije ne pogreši svakako, ali pogledajte, pogledajte daljinu tog, tog pogleda, da mi danas u Danskoj citiramo njegovu fetu koliko je mislio na umet, koliko je mislio, nije dozvoljavao da te neke sitnice pobrkaju relaciji umjetuju da muslimani jedni na drugi riješi zbog Pa kaže, ako odite negdje gdje to ljudi ne znaju, ostavite to da bi, kaže, se zavoli, da bi ljudska muslimanska srca bila zajedna. I to je znači odlika sljedbenika sunneta da pozivaju da se muslimani voli, da se pazi, da se poštuju, da se tolerišu. U njegi se može u njegi ima prostor. Također, Znači ja sam vidio da jedno predavanje iz ove knjige. koji je povodi. Pa dobro. Imamo znači također od pitanje, jeste da odlodite središnji puta da se međusobno potpomaže. To je ono što smo jučer pričali kad smo govorili u uvodnoj riječi e, od, o e, vašim projektima. Od ovih gajevi jeste da, nisu e, pojedinci, da nisu samo strijelci, da nisu izolovani, ne oni su, oni su grupa, oni su džemat, oni se potpomažu na istini. Pojedinac kao pojedinac, znači, uvijek će lakši biti izložen smutni i fitni i neće moći realizirati ono što može realizirati <clears throat> skupina. Isto tako, upotpunjuju jedni drugi, to je veoma bitno. Ja sam rekao ovdje u predavanju, sigurno će tu biti nešto što će biti neki propust, što je, što je prvo, prvo predava, prvo druženje, druga stvar, mi smo insani. Ali konstruktivna kritika, konstruktivan savjet, napiši lijepo savjet, braći koji su odmah braću ja sljedeći put popravite to, to, to da vas Allah nagradi. Spreman sam pomoć. Znači oni upotpunuju jedni drugi, sljedbenici pravog puta, nisu umišljeni, ne smiješ mi ništa reći. Imaš ljudi, ne, on je ono, ne kaže, on ne pogreši ime. Ne smiješ mu ništa reći. Ne, sljedbenici pravog puta jedni drugi ne dopunuju, Pa makar bili u lena. U lema nešto kaže, drugi učenjak napiše vi da, da čitate, na primjer, dopisivanja između Šeha Albanija i Šeha Bimbaza. U pitanju neki niste složili, ali da vidite uvode, da vidite, da vidite kako jedni drugi hvali i kako su jedni drugi uvažavali. Šeha Albanija u jednom od stavova, da li kad čovjek se vrati do siruku, treba svezati ruke i spustiti ruke. Šeha Albanija treba skaže spustiti ruke. I kaže, onaj ko kaže sveže ruke, kaže to je hijđaz, to je je neka Medina i okolo tu, kaže to je hijđazka novotarija što nije niđarski notar, jer to u knjigama Fika ima već, ali to je, rekao Šeha Albani da ga Allah nagradi, u smislu da ga Allah nagradi za njegov trud koji gradio. Normalno, Šeha Ibn Baz je bio ljudi koji kažu treba svizati ruke, da se na njega odnosi i da je, da je znači on podržava tu novotariju. I onda on je napisao njemu jedno lijepo pismo, ali znači da vidite tu, pošto mi kaže, e, Šeha Albani, to je čovjek koji je najviše radi u današnjem vremenu za sunnet. To je čovjek koji e, se puno bori da, da sunnet Božih poslanika ispliva. To je čovjek koji mi poštujemo. To je čovjek naš, ali mi od njega uzimamo znanje. Mi se vraćamo na njegove knjige. Mi, mi, pa čak i rekao nekim svojim izjavama, kaže, ako ima neko koje obnovite obnovitelj jer je došlo u gospodinu na da Boži poslanik rekao, svako sto godina Allah šalje obnovite vjeri. Kaže, ako i neko obnovite vjeri u ovom slučaju, to Allah. Ali opet onda mu kaže, a to što si rekao da je to novotanje, dao svaku sve je knjige, te i te, te te, te i te u njoj citati, gdje tu već prije 1200 godina učinjaci spomenuju da ima mišljenje se mogu ruke posiru, kad se vrati sutra, mogu sve izgledati, mogu sve Ali edep, edep, edep, da ne možeš da vjeruješ, koji je poštovanje, koje je poštovanje međusobno upotpunjavanja. Upotpunjavanja. Također, sljedbenika, e, osobina sljedbenika istine jeste, nakon smo rekli da je puno boli stanja umeta i puno radi da dostavi umetu istinu. To je odlika ljudi koji su na pravom putu, da želi umetu haj, a njihova ljubav se e, eksponira kroz to da oni ljudima želi da dostavi istinu. I zato ćete pogledati e, kroz generacije uče, znači učenjake središnjih puta, da su najviše i najviše truda uložili u dostavljanju Allahove vjeri Znači, znate, jer opet ćemo znati, vi e, da sekte, njega boli briga, u godinu, on je bitno da sam ja na istini, da ja sjedim sam sad i vjeri. Šta će ostalima biti, a pa mene to ne interesuje. Dok sljedbenici pravog puta, središnjih puta, oni, znači, e, gori zatim, da dostavi ljudima, da uradi, da pomognu, da, znači, onaj, pa da kažemo, podijeli sa drugim ljudima e, sreću istinskog središnjeg puta. Također, ja se pokušavam mnogo toga da preskočim, Oni, kaže, sljedbenici pravog puta se međusobno voli i međusobno jedni za druge dobi. Ja znam određenih daija u današnje vrijeme koji su eto tako zauzeti neke stavove u kojima se razlikuju o cijeli planeti. Možeš li da pošla 10, 20, 30, 200, nikad nećeš čuti da će spomenuti nekog drugog daju i da će ga pobaliti. Nemoguće. Samo je on. On to ne kaže, sam sam ja, ali nema niko drugi. Da on kaže, naš šeji Safet, naš brat Ljudi, naš uvaženi eh, Alim, Abdusamer, Veselir, Imam. Ne, ne postoji tu. Da kaže, Allah im se smilovao, Allah im pomogao, Allah im nagradio. Ne, to ne postoji. Zato kad vidiš čovjeka takvu, koji ne poznaje nikog, ne spominje nikog, ne dobi ni za koga, da kaže naš i vas, Allah mu se smilovao naš Alim Kardari, Allah se smiluje. Ne, u njega toga nema, njegov jezik to ne zna. Ne zna spomenuti nikoga, ne zna nikoga, za, ni za koga dovu proučiti, ne zna, ne, to za njega ne postoji. Sljedbenici sljedećeg puta znači voli jedni drugi. Istinski voli jedni drugi. Jedni drugima upućuju dove, jedni drugima znači voli Allah da, da im oprosti, da im pomoći. Ta ljubav, braću moja draga, ja moram reći tako, to je sam neka sporedna stvar. Kako, se ljudi nekad s ono sljeđeni određeni osoba, kako znaju napraviti čak i nerijed. Ja se sjećam, možda čak do neke 2002. 2003. U Bosni bilo gdje god vidiš čovjeka, ajde kažem po nekoj svojima štim da malo ima bradu, da ovako da je žena pokrivena, tog čovjeka gdje god koga da vidiš, selam alaikum, džesi, brate, ja sam znao, odeš ovdje, odeš ovdje, gdje god koga sretniš, Znači, to je bilo žal, to je bila ljubav, to je bilo gdje god Boga da sretniš. Sad, Allah mi se više, sad sretniš čovjeka, ima bradu, ja Allah ne znam šta ću Možda ako krene da ga poselam i će me, možda će me udariti, možda će e, on reži, on ovako, onako, ja ti, ja ti nazvao sela, nije nazvao sela, ti nazvaš sela ja ti govorio, ne znaš. To je toliko pocijepalo muslimanski sad. Toliko. Odlika je sumnete da se ljudi voli. Moramo, ne smijemo nikad zavoljati juče smo spomenuti tu platformu, to su muslimani, jedni prema drugim. Musliman voli muslimani. Ne, ti ljudi su prepuni mržnje. Ti ljudi prepuni su zavisti, zlobi. Ja znam da je to najgori na njih se manifestuje. Čovjek koji takav, znajte, makar on glumio pobožno, klanja, skrušio se, nisva voliki, nosi turban, taj čovjek unutrašnjosti, da se može pročitati što je njegovom srcu, taj čovjek je najnesretni čovjek. Nije Allah stvorio čovjeka da mu odgovara to ljudskoj prirodi. Ljudskoj prirodi odgovara da čovjek voli ljude, da je opušten. Vidjeli šta god, auto ubaciš u prvu i malo daš gas, veće vrijeme osjetiš da motor treba dodati drugu. Ali ako budeš na vini vozio u prvoj i nagoniš ga na sto i tako voziš do 5 km, šta se dešava? Crpimo Nima, BMW, da je BMW, Mercedes, mora crknuti. Prebaci ga, isto to. Kupi on, kupi on, on puši, on puša, niđe nije odvrnuo malo da to iziđe. I on mrzi planetu, do podne mrzi sebe i svu planetu, od podne mrzi i drveće, i kokoš, i sve živo mrzi. Ne može, to nije ljudska priroda takva. Mora neđe, znači, i on ga poslije rupni. On ga počne rastovara poslije. Nema njega ni u neklanja. Njemu je Habibi pročepio, njemu koliko znaju, iz njega vatre ide, kroz uši puši, on suđe pročepio. Nije to ono što odgovara ljudskoj prirodi. Volite se, voli ljude, vola, budi zadovoljan što ljudi dolaze u džanju, voli braću muslimani, voli daje, voli ljude koji se trude na Allahovom putu. Budi vesel, budi vesel kad, kad muslimani imaju neki napredak. Također, jedna od odlika, ako neko ne vjeruje, onaj ko zna arapski to čita, ovdje da ne ispadne da, su to su moje neki još bilo, neki sebe sam preskočio, od odlika sredbenika istine jeste da jedni drugi ne tekfiri. Pazite, u islamu postoji tekfir. Da neko ne pomisli, pošto se, pošto se nama želi prikazati, da kažu nema, kod njih nema tekfir, ima tekfir. Tekvir ima svoje uvjete i ima osobe koji su zaduženi za to. To je, braću moja draga, jedan sektor u bolnici u koji ulazi samo specijalisti. Ne mogu, ulaziti ovi obični doktorčići. Kad kajem doktorčić mislim na medicinu, to samo specijalisti ulaze tu. Sa rukavicama, tu je zarazno, to može prići, na, doktora bolest može prići. Pažljivo, dijagnoza, stručnost i tako dalje. Ali postoji, vi imate kod nas uređenje, Mujo, rodio se Mujo, ime mu Mujo. Suje Allah, suje poslanika, suje džaniju, suje sekranu snima. Ko, a šta da znači biti snima, A šta je onda ne Imali ste po tebi mora biti nevjernik. Jer sam treba na time Mujo i to je što je lapa, onda ne mora, ba njih muje, osne vjeruj da ima nevjernički muž, ima ljepši nego mu. Ako je da samo ime, ima tekfir, ali ko se bačka sa njim, kakvi su uvjeti, ko i kada, to je nešto drugo. Ali vi pogledate ti neši, imate sad na terijenu ti neki skupinica, danas je šestorca, sutra je samo trojica, onu trojicu su već protekfirili. E sad ova trojica, sad oni priježaju ko će, sljedeći izletiti s tu. Jer u njih je, u njih je drago za neko izleti, da ih što manje, da, da su što veće grada. E, ovo je rekao stav, e, kaže, ispo svi tu. Alhamdulillah, nas sam dvojica ostala. Alhamdulillah, sama nas dvojica na planeti muslimani. I onda čekaju jedan drugog na zicer da neko nekoga izbaci. I kaže, evo me, pobjednik, taj sam, ura, ja sam jedini na planeti. Znači, to nije, to nije put ehli sunnita. I zato kad vidite te ljude koji, koji tako izgoni ljude iz tih krugova, natječu se da budu jedini na planeti, reci na sela selam alaikum, direktor kuća bilo gdje, tela nagradi, kad se vidi, ono, nemoj da se rukama sa selam sela u voz. Da im slučaj te dirnem da bi prešlo na mene virus. Ti virusi za njih još nema antivirusa. Sad, ja znam šta govorim. Ti virusi za njih nema antivirusa. Čuvajte se ti virusa. Da je bio antivirus, znate koji bi ga je prvi izmislio? Ali radi Allah on je poslao Ibn Abbas, Haridžema i kaže, idi s njima razgovaraj. Kad je razgovaralo što je se vratilo, vratilo, ostalo, morao se protiv njih odrat i to je se iskorijenilo ratom. Nije bilo antivirusa tada, a to su bili najbolje generacije. Da danas nima antivirusa, to je mnogo preći. Zato, braćo, čuvajte se tih virusa. Ja ne znam čovjeka još koji je plovio u tim rijekama, a pravo plovio i kaže ja se poslije pokaju. Nije tako. Oni ako se kao pokaju, on kad uči sufar, on i dalje Kaže, uči djecu sufar, kaže djecu, u sufar ima 28 harfuma. Ko ne dira jedan harfum ili čanfir? U njega u sufar ima tekfir. On ne mene to nikako izbaciti iz, iz krvi. On jedni pokuša, ali ne može. Problem ušu u hard disk, u mozak ušu, E, virus razvalio u sve čeliju, ne može nikako. On matematiku računa kroz tekstu. Dva muslimana plus dva muslimana jednako je osam nevjernika. I on sve računa kroz te formule. X plus musliman jednako licemir. U njega sve formule idu musliman i tako novotarija. Nema, on ne zna drugačiji. Zato čuvajte se ti virusa koji su opasni po umet od vremena, znači ono kad je Osman i Alija može može se reći što od vremena poslanika pa po danas, jedna izuzetno opasna struja i opasna virus umet, koji na njom umetu kroz historiju mnogo, mnogo, mnogo problema. Također, muslimani, sljedeći, sljedeći pravog puta, njihova srca su čista, ono što smo malo prije spominjali, ali samo kao dodatna tačka, prema prvoj generaciji, konkretno Sava Božijeg Stave i da vraću od draga, prema Savima jeste da nisu nepogrešivi, ali to je generacija koja je prošla, najbolja generacija, emanet koji im je povjeren, dostavili ga i mi danas ne imamo varijantu osim da ispominjamo po hajdu. Ne imamo varijantu osim da ispominjamo po hajdu. Završili ste bilo što je bilo, znači ima događaj koji se desili između Ali i ta'ala i to su ljudi definitivno koji su bili mučtehidi tog vremena, radi radijallahu sigurno bio mučtehid, bio pisar oko Božih poslanika, jedan od najučenijih ashaba u fikhu, jedan od najučenijih ashaba u fetvi, njegov stav je bio takav, ali ne bio takav, desilo se što se desilo, mi obojicu mi spominjamo ono što se desilo kažemo, to se desilo kao plod želje da se dođe do istine. Završena stvar. Vi imate skupina, septim, pogotovo šest, znači Muavija. Njemu kad muavija, mladija, im ponavlja tri minutić Muavija, Muavija, Muavija, čak od njega bijeli dlake rastu. Sjedi. On mrzi Muaviju više nego šeitanje. Znači, ljudi, kad se kaže Asa Boži poslanik, to, to je nešto veliko. Imate na hadise, da kaže Allah poslanik ali se se da, doći će vrijeme kada će ljudi krenuti u borbu. Pazite, pa će im biti rečeno ima li među vama neko koji je samo vidio Asabe, samo vidio, pazi, samo vidio. Zbog vrijednosti ashaba kaže ima, u našim vojstvima jedan vidio jednog ashaba. Kaže, pa će dobiti pobjedu zbog toga. Samo što su vidjeli ashaba, e, pazi, sam ga vidio. I će čovjek, Muavija, isto da je Muavija mrav. Muavija nije neko ali to Asa Boži poslanika. To je Asa Boži poslanika. Boži poslanik kaže, kada bi neko od vas udjelio kao brdo Uhud zlata. Vidjeli se koji su išli najveći koliko je brdo Uhud, koji nije išao, ako je gore kod Sarajeva, ko Igman. Kaže, kada bi neko od vas udjelio zlata ko brdo Uhud, ne može dostići predršte što su moji ashabi udjeli. Ti da bi stigu ashabovo predršte moraš udjeliti brdo Uhud zlata. I kaže, ne možeš dostići. To je generacija najbolja, jer ti kad čitaš njihove, njihovi badet, njihov trud za vjeru, njihovo žrtvovanje u džihadu, da ne možeš da vjeruješ, ti kažeš, valaj da ovo nije prenešeno u dozim lance, da ti rekao, ovo je najveća laž na planeti. Čovjek ode u džihad, ocijekom u ruku i ruka visi, on je nosa, nosa, visi, kad bi sada bi stao u nogu, danju otkinjem je i odim dalje radima. Tu nema na planeti, nema Allah i svevišnji čovječe. Čovjek jedan ode u borbu i kad umri, nađu na njemu 80 uboda strijelom, mačem, sabom, 80 uboda. Čovječe, u ubode i strga, onda leti u volcu, oj, daj mi protiv zaraze, ode mi prst, oj, ode mi sveti prst. Njega 80 sad i zapravo ne treba ga zaustaviti. Kruz, ode naprijed. Manina sama umrla u Medini, to se pomrlo po Egiptu, po Šalu, po, Turskoj, gdje su više širili, Allah po Azerbeđanu. I Mohamed bio šest mjeseci u Azerbeđanu, spalio namaz, udario snijeg gore. Ibnu Omer, sin Omer ošao u Azerbeđan. Mislite, ošao, što mi idemo, ošao na izlet, ošao gore da, da ganja ruskinje. Ošao da dostavi Božiju vjeru. Muariju su volili u Šamu kad je trebalo ići ratovat protiv Alije, zbog njegovog autoriteta. On kaže, ljudi, treba ići ratovat u Irak što si povrli glavu, kaže, Emir meni ti šta rekneš, idemo tako. Alija se popeo u kufi na mimber, kaže, ljudi trebalo bi ratovat. Ozdol sto jezika, pa kud, pa što, pa kako, pa vako. Ljudi su volili ali u Šamu, ko nikoga. I uđe danas neki, neki nepismeni insan, bošnjak koji produ, prodao svoj din, prodao didove, prodao nane, prodao ne znam zašto je trudu. Počni pričati o Asadima, počni pričati o moabiji, počni pričati o Ebu Bekru. Ja ne mogu da vjerujem. Vala, uzvišen mi Allah, ja ne mogu da vjerujem da čovjek ima hrabrost da počne pričati o Asadima. Ne mogu da vjerujem. Ja ne znam, za mene je taj čovjek hrabri nego od onoga koji smiješ na haubicu direktno. Znači, haubica da ga ne, ne, haubica. Taj nego odne čovjek za mene je hrabri u tom svom postupku. Ludost. Dira to ashabe poslanik ti kaže da udjeliš ti brdo čitavo, to ne, ne vrijedi ko njegovo previše. I dođe i zamjeri moj bubeg. A dan je, dan je raketu da ga ispali na Hirošimu, čovječe, dole u Fakušimu, oni sad novi što su izbili dole, oni neka dole izrači, razumiješ, zračenje sa ribama, dole kurnika, džedu, ribama dole širi tu pokvarenu tkidu. Valaj ribe koji su ozračene dole neće tjetiti. <laughs> Neće alaci, ribe sve, sve više galazi Allah krije spominju. Reći daj više, daj bliži, dok si daj da Allah, govori u kraju, mi smo budale da to privrti. Također, osobenika eh, od eh, osobina središnjeg puta jeste da kod njih nema nekog ko izlazi iz okvira vjeri. Imate skupina i sekti, kaže on je klanio 20-30 godina i on je sad došao i on više i ne klanja. On, više, on je toliki nivu ne klanja, ne posti, on da izvinješ, pomokri se u rezervar, tada auto, ide Habibi, ne znaš što će 15 dana godina. Pa daj ga Habibi, Evropljani, on će prijem taj istan, uđete sve kroz, kroz dizel čovječe. Daj njima njega, on će samo jednom da proba i da natoče njegov benzina. vi, bibi, neće, on će primiti njegov vjeru. Kaže, on će ne klanja. On je, kaže, on da spava tu negdje, on je ušao ne klanja. On tu, tu je onako pogleda čebe tu. E, tu i sam nema. Da si najpobožniji, da si ti zaista najpobožniji, ti si najviše trudio. Da si najveći alim kada je zanuči u predsjednik države, kralj, ali policija, ne znam. Namaz. Nema ga koji ne, ne klanja. Posti, imaju uvjeti bolestan, ovo ono musafir, to ok. Ali kao dostigo deređu pa se više na njega ne odnosi, toga vi se nije. Zato kad dođe ti neko i kaže, imamo mi jednog, on je dostigo, on ne griči. On svaki pogodak puca, znači on ne, ne fula On je dostigo, on više odmah tu tu sektu, tu vrata, ta zablindira i ulazi Također, od osobenosti sljedbenika sljedećeg puta jeste, braćo moja draga, da su predostrožni u izdavanju feta. I to su naslijedili od prvih generacija. Sada je znamo biti tabijina. Kaže, došao sam u Medinu i našao sam 120 sahaba živi. Pa sam, kaže, pitao jedno pitanje, kaže, pitaj drugu, pa drugi kaže treći, četvrtu i sve tako je. Kaže, pa na onaj 120 i opet pošli na prvom, kaže, koga mi nemoj mene, gdje on ga prvog. 120 ashaba i sve, svako kaže nemoj mene, a svi znaju odgovor, ali se boji odgovornosti. Nemoj, kaže, mene te ima ono učenja. 120. Kod nas sad sjedni šir, obuče afganistansku kapu, mi sam uzme sad dvije ruke, očiste zubite, pitajte što hoće, Sve znam, znam. Sve, nema ništa na to, ništa ne znam. A ja da mu rekem, znaš medicinski nekako s tim mjesta šupaj, on ne zna. Koliko imaš ti rupa na stonu, oči, uši tu još šta ide uz ne znam to. Ali zna, kaže, sve. Znaš što Zna, kaže, ime latincom, prezme čerilcu jer nisam učio obu dve se zajedno nisam. On je nepisano, ne zna pisati latincu i a na arapskom ne govorim, ali znam, kaže, su vjeru. Jednu noć zaspoju, stvarno sam najveći alam na planeti. Dajem petve, dajem, njegove su lete, nego za njih se ne kaže petve. I ljudi žuri, ja sam znao nekad sjedim, Allah, sjedim ja, i sjedi pored mene nako insan, nekako fin insan, i dođe i neko mene nešto pita, sad, meni drago. Kaže meni, si možeš mi pojasniti pitanje to i to ja sad ću, počne čovjek pričat pored mene, ali hajde je to sad tu normalno širi safet, ja bih rekao širi tu, gore Allah te nagradio, svakako ti spreči. Brat koji, ne znam ja znam još šta par jaci, i on počne pričat. Ja gledam, dragi, rekao, Allah u svevišnji, pogledaj hrabrosti, pogledaj nekulturi, pogledaj. Čovjek došao u meni, kaže, širi, možeš mi pojasniti pitanje vitr namaza? Što kaže, znaš šta je čitao sam ja o vitr Še nisem te prej poznal. <laughs> nisam da še nije prije da je otkrije čebe, ba pa da te vidi. Ne znam te ba, e, šta se smaskirao, šta se sakrio, ba. Znači, pogotovo krupna pita, sad Allah mi se više gre, tako su teška vremena. Da je toliko pitanja na ja vrsni, ali mi ne smiju govoriti, ne znam, bojim se, ali ne smiju. Idu posljedice. Dođe mrki. <laughs> Ha, mrki odgovara, vidi na sve žinu. On zna kako lijepi, eci, peci, pet, ti si mali, ovo, grub. Stari pljuni na usta, čuš, pošle tamo, kaže, ovo je. Tako on odgovara. Ehli sunne, sledbenici istini. Ima malik, pazite, ima malik kada bi pričali o Maliku i njegovom znanju, on kaže, nisam, kaže, on je bio mlad kada je počeo držati dresove, prenositi hadise Božih poslanika. On kaže, nisam sjeo na ovu stolicu, pričat o vjeri, dok mi 70 najvećih alima Medinije nije reklo da trebaš sjest na tu stolicu. Dok mi oni nisu rekli. Dok oni nisu rekli, nije mi palo na da sjedim. 70 najvećih alima Medini, grada Božih poslanika, dok mi kaže nisu rekli da ti zaista zaslužuješ da sjediš na prestolci, ti trebaš pričati. Kad e, tada sam sjedio. Prije toga ne, ima teorije. Došao mu čovjek iz Španije, pješici, u Medinu. 40 pitanja, kaže, donio sam ja skupio pitanja naša iz Španije da te pitam. Pitam. Jedno ne znam, drugo ne znam, treće ne znam, četvrto ne znam. Od 44 znam. Samo četvero. Šta ću ja sad s ovim pitanjem? Šta ja znam šta ćeš? Pa kaj, ti ne znaš, pa ne znam. Pa kaže, da rekli ljudima ne znam, ali da, kad slovno na pijacu, tu ići dole, popri se na najveći kamen, reci, malik ne zna tri 36 pitanja, sam zna na četiri. Šta je spodno što ne znam? ti nešto lupim što ne znam, pa da moram u džehennem zbog toga ići. Ne znam. Savršena stvar. Znači, ljudi su se bojali pričati o vjeru. Čak imao meni koja je određeni kuranski ajta tumačići, Redo se, ti kuranski ajta kažu govori o vjeri, bez znanja je veći od širka. Opće poznato je da je širk najveći grijeh koji se može počiniti, osim što ima tu razilaženje kod uleme i kod Bentašovića određene ajete, da je govor o vjeri bez znanja od širka. I on dođe sa dva rotarija, tako, pa hrabi, i vidi si ti uletio, uletio si u najopasnije minsko polje, ti ste furu širk čoveče. Znači, opasne stvari. Zato od osobenosti učenih ljudi, pobožnih ljudi, ne znam, nisam sigurno. Vi kad čitate, kad uzmete, imate Imam Buharija, Rahmetullah alihi, ima on svoju knjigu i više knjiga u kojima govori o prenosiocima, znači daje ocjenu. Da vidite njihov izražaj, čovjek, čovjek, od njega se ništa ne primata, čovjek polupom i ločić, a on kaže, fi navar, kao upitno je to. Ništa, samo kaže, pitaj ga šta je taj, da kaže, kad Buharija rekli neki upituje, znači nema ovdje se nuzna ništa. Pogledaj kako da je kulturno odu. Nije nevelja, proklet bio ovoga, bio ovoga, proklio ovoga, mošti. Kaže, upit. Završio. Čovjek je pričao o hiljadama ljudi kaže, nadam se da ću doći pred Allah središnjeg, da nikad nikog nisam u gibetu odgovorio. I strah prema Allahu u knjige gdje govoriš o ljudima, moraš pomenuti negativnost. Da bi umjetu dostavio tko je bio ispravan prinosnost, nije. Kaže, nadam se da ću doći pred Allah, nisam nikad nikog govorio. Nakon što sam čuo hadis o gibetu, više nikad nikog nisam gibetu. Koliko su ljudi bili pažljivi? Čovjek prenosio kaže, to Kaže, pomerati. <laughs> Nije, taj pomerati. Od njega se više ne Ali kako je kultur? Kaže, vrijeđanja. nima ništa što Sada dođe niko pona, a što je ovaj bio u ili a maš, je dobar, vjerovatno je dobar ovaj bio. Ne znaš terminologiju, kaže on je pomehak, završena stvar. Nije rekao tagut, čafi, munafi, ništa, kaže mehak, završeno. Znači, odlika je sumeta, odlika središnjeg puta jeste da pazi jezik, da pazi kad govori, da pokazuje kad se izražavaju, kad se govori u vjeri. Boži poslijek bio, Boži poslijek dolazi u dživu i pita ga koja su najdraža mjesta Allahu, koja najdraža? Ne znam. Odnosno, pita ga čovjek, kaže, Boži poslijek, ne znam. A mu sutra dživu došao i dao mu odgovor na to. Poslanik bio, poslanik kaže mu čovjek, ne znam, mu o tome ilmu. Dolazi u dživu u ljudskom obliku i kaže, kada je sudni dan? Kaže, meni je sudnji dan, a ja mene sajdu. Onoga koga kaže ti pitaš, ne zna ništa više od onoga koji pita. To jest ti ne znaš niti ne znam nijem kada sudi tamo. Što ne znaš, ne znam. Spomno da ne znam. Također, od odlika sredbenika istinskog središnjeg puta jeste da su ljudi koji mnogo pažnije posvećuju samo odgoju, samo odgoju svoje duše, se prije 15 dana, 20, godinu, dvije. I sad njemu sve nešto sporo ide. On bi preko noći da postane bolji od Bin Baza, od Usenina, od Safeta, od ovoga, onoga. Njemu se žuri, leti. I on to onda na brzinu preskači. Lako. Stepin po stepin. Odgoj duši. Odgoj duši. Tu je obodlika Ajni Sunneta da su ljudi koji puno posjećaju pažnje Kur'anu, druženju sa Kur'anom, sunnetu, plakanju, odgoju, bogobojaznosti, čišćenju srca od, od nečistoći, zavisti i tako dalje. Znači imate skupine ljudi koji tu iza njih nepoznanica. Tu ćemo se, braću moja draga, zaustaviti. Ova knjiga je, ovo su samo bile odlike sljedevnike. Sad ima odlike islamskog vjerovanja, ali to ćemo inšala ostaviti za neko novo druženje, da li u Danskoj, da li kod braći u Švedskoj ili negdje drugo. U svakom slučaju, po mom skromnom mišljenju, veoma je bitno da se govori o ovakvim stvarima u vremenu kada smo izloženi raznim raznim tumačenjima vjeri, islama, svojatanju, istini, onaj, da čovjek bude na jednom jasnom putu gdje je istina i kako istinu prepoznati. Dao bi svakako jednu opasku da ne mora, znaš kako je neko od nekih naših ljudi iz okruženja proslu u jednoj tačci da mi aj, boga mi će te pezit spomenu, tebe nema prije e, nema se zaustaviti. Znači, ovi greške koji smo spominjali same međusobno se razlikuju težinom. Neki su teži, neki su lakši, neki su opasniji, ali znači mi smo pokušali da pokažemo šta je središnji put, a svakako da ta odstupanja mogu biti žešća, mogu biti bliža, mogu biti blaža, mogu biti opasnija, ali ako nađete nekoga da je potpuno pod jednu kategoriju, nije insan koji je potpuno pod jednu promašenu kategoriju i čovjek koji je promašio deset isti. Znači, to bi volio, jer nekad nam se desi da ljudi ono što čuju na dersovima ja onda to pogrešno shvati i onda počnu oni to prakticirati, opet tamo e, ljude metati te šablone. Mi ovo govorimo prvenstveno od sebe da bi se znali ispravno ponašati, da se ne bi izgubili kada vidimo na terenu razne razne te neke frakcije, sekte i ovako i onako da kaže a, to je ono što sam ja čuo, da Allah sačuva i završila stvar. Ali ovo mi ne govorimo kako bi mi sad bili sudije i kako bi mi nekog utiravali put istine i istiravali nekoga tako da, onaj, nadam se, inša Allah, da ono što smo rekli je dobro svačeno. Molimo Allah šanu da nas podući propisima naše vjeri, da nas uču svim teškim domenima, da nam istinu pokaže istinu i da nam omini njenu sliđenje, da nam neistinu pokaže neistinu i da nam omrazi njenu sliđenje. Molim Allah Đelešanu da pomogne našim braćim muslimanima, na kraju إنك سبحانك Allahu وبحمدك أشهد أن la ilaha illa anta استغفرك when we će vam da dao do pruna, kaže nemoj da se spominje ime. Da ga nagradi, ima druge braće koji su još davali. Pa nemojte ni vi da izostanete za toga braća. Ako hoćemo ovakva fina druženja, ovakvu fin, finu atmosferu, moramo iz svog džepa. Što smo jučer govorili, da zamisliš da kažeš da neće niko drugi, ako to ja ne uradim, niko drugi neće. Ako budemo gledali da neko drugi dadne, a da, mene maši, onda neće uspjeti stvari. Zato imajte u vidu koliko može. Mi smo prošli smo put deset 10 posao kroz nas svi. Bilo je 20 nešto ljudi i dobro je Sad vidim ima i puno više. Još jednom ovo kazati. Za sljedeće predavanje mislim da će biti još više ljudi. I ko se Sara i Slovače, ako neka želi sestra da prilog dobrovoljni da se obrati na ovdje Danilu i vama isto. Imam ja spisak zapravo i ljudi koji su se potpisali prošli put u deset roku su dali svoj potpis zapravo prisega potpis da podržavaju ovo ponovno pokretanje ovih predavanja. I to nije mala stvar, ja kontakt. Ako se potpisao da, podržavaš ta predavanja, trebaš onda ne samo svojim tijeljem podržati, trebaš svojim džekom podržati. Ovdje nema ništa, braćo, ne može ništa ovdje, ne može niko platiti kartu ako mi ne platimo kartu. Ne možemo niko organizati, niko nam neće organizati ako mi nećemo organizati. A ništa nema besplatno. Znate da vas ovaj nagradi. Profesor, ima mogućnost online plaća da čovjek, da čovjek, e, znači mimo samo druženja, možda neko ima ženu da dadne i mimo samo druženja, da se ne čekaju samo druženja, znači, je neko hoće dođe recimo u osnovu skete, nešto tamo vam hoće dati Allah radi, hiljadu, dvije, petsto, 100, pa da može da, da ubaci. Mi smo bili, mi smo razgovarali prošli put smo desetom bez toga, neke stvari, započeli smo, imamo neke stvari što su riješene, ali po još neke ključne stvari nisu riješene između ostalog, recimo, ja sad razgovaram, kad, pričam sa, bratom Dajom, koga zove? Koga zove? Mi smo udruženi građani, mi smo se udružili, mi smo građani ove zemlje u kojoj smo se udružili. Kako se zove? Moramo imati neki naziv. ljudi se boje da, napravimo naziv zato što kontaju ruši islamsku zajednicu. Hvala te uputio, udruženja ima građana stotinu u Bosni i funkcionišu u Nije to nikakav problem. Mi, mi izgrađujemo islamsku zajednicu, mi nećemo da rušimo. Ko hoće da ruši mi je ne na kraju krajeva je islamska zajednica izrasla iz nas, ako ćemo pravo kazati iskreno. Znači moramo i to je jedno pitanje koje treba da riješimo. Kad se to riješi možemo se da registrovati pa možemo otvoriti konto koji se može platiti iz bilo kog mjesta da se uplati, ako hoće ne neprilog što kažeš, brate, ima neku višak, višak se došlo uplati, pomognite u ime Lađoša. A znamo svi da se to sve nama vrati nazad ponovno, ne treba nam govoriti. Evo, znači sad, braćo, imamo pitanja polako, sestre tamo imaju onaj, onaj telefon ne funkcioniše što je sinoć proradio, nešto ispomalo Gubenić. Sad znači ide ponovo, sestre mogu pisat, pisana pitanja ovdje, a vi možete ovako. Trebate telefon opet objasniti kako vidite. Ne radite. Dokazao. Ovo ovaj je što Samo Samo što najbliži tu snimio predavanje, القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ حياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك